آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار بنهجه إلى يوم الدين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد baada ya kumhimidi Allah tabarak wa taala baada ya kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaingia sehemu ya pili baada ya kuswali swala ya alasiri sehemu ya pili ya nasaha na muhadhara wetu huu kwa ajili ya wakina mama pamoja na wale ambao wanahudhuria kuruhusiwa kina mama na baba nao utapata faida lakini hususa mazungumzo yetu haya nazungumza na wakina mama wa kabla sala tumeona lazima kushikamana kufuata kitabu cha Allah al-Qur'an sunna kwa sababu ndio mwongozo wa watu wote umuma lakini mwongozo wa waislamu wa waislamu kwa Allah hususan na ni wajibu kufuata sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume ndio mubayyin mtume ndiye alibainisha kuibainisha Qur'ani, Mtume ndio mwalimu anafundisha watu namna ya kumwabudu Allah tabarak wa taala. Ni wajibu kumfuata Mtume sallallahu kama ambavyo tumesoma ayat katika sehemu ya kwanza muhadhara huu. Lakini tumeona kwamba kuna ulazima kufuata fahamu salaf. Haiwezekani kwa mtu yoyote akaifahamu Qur'ani vizuri akafahamu muradi na makusudio ya aya za Qur'ani akafahamu tatbiq utekelezaji wa yale mafunzo na maagizo yaliyoko kwenye Qur'ani ufahamu huo ukazidi ufahamu salaf hakuna mtu atajitokeza aseme yeye anayejua Qur'ani zaidi ya masahaba hakuna mtu leo atajitokeza aseme yeye aliifanyia kazi au anaifanyia kazi Qur'ani zaidi walivyofanyia kazi Qur'ani hii masahaba hakuna mtu ataeleza utendaji wake katika kuzifahamu aya ni utendaji mzuri bora kuliko utendaji wa masahaba na hili jambo kama nilivyosema ndio jambo linalotofautisha sisi na wasiokuwa salafi sisi na wasiokuwa as-salafiyun sisi na wasiokuwa watu wa sunna tofauti yetu ipo katika kuifahamu Qur'an kuzifahamu sunna za bwana mtume sallallahu sisi tunajifunga na fahamu salaf tofauti yetu ipo katika amali kuifanyia kazi Qur'an kuifanyia kazi sunna sisi tuifanyia kazi Qur'ani na sunna kama walivyoifanyia kazi Qur'an na sunna as-salaf hiyo tofauti ile kwetu sisi na makundi mengine bid'a Nimetolea mifano watu watakuja na aya lukuki kwenye mnasaba wa ihtifali bimaulid zinasoma ayati kana kwamba zile aya ziliteremka miaka 20 30 nyuma au miaka mbili ya mababu zao aya hizi ziliteremka kwa mtume alayhi salatu wassalam huo uelewa wa hizi aya mlioelewa nini ndio uelewa alioelewa aliouelewa mtume sallallahu alayhi wasallam ufahamu mliofahamu nini hizo aya ndio ufahamu wa mtume sallallahu alayhi wasallam na huo utendaji kwamba sisi twafanyia kazi aya hii utendaji huo alimtenda rasul tenda masahaba bwana mtume sallallahu utaona tunatofautiana na watu mapote mbalimbali ya bid'a kwa sababu ya jambo hili kija makhawarij kimfano watu wa jihad wanazitumia aya zile zile zilizoko kwenye Qur'an kusana jihad lakini tutazame masahaba walipigana vipi jihad jihadi zilikuwa hazina shuruti hazina dhawabit kuna jihadi iliyofanyika bila ya mtawala na kiongozi jihadi zilitekelezwa masahaba walipigana kwa aya zile ni lazima zifanyiwe kazi kama vile waliofanyia kazi masahaba hizi aya ziliteremka wao wako na wakapigana jihad tukija mfano kuna makundi kama ya tablighi au sio wana utaratibu wa dawa kuanzia masala ya khuruj kutoka wana utaratibu wao kuna kutoka kwa idadi za masiku kuna kiongozi maalum anaongoza kundi kundi lina idadi maalum ikifika msikitini kuna utaratibu wa siku nzima msikitini kuna utaratibu wa kwenda mtaani na wanapokwenda mtaani wana taratibu zao kuna utaratibu wa mazungumzo kuna utaratibu jambo gani lianzwe kwenye kuzungumza na kwenye dawa utaratibu ni mfumo kuna masala ya taalimu ni vitu gani wanasoma wametengeneza mfumo kiasi kwamba wanataka watu wote wafanye dawa kama wanavyofanya wao kwa wakija kwenye msikiti baada ya swala mafanikio yetu hapa duniani kaburini na milele kesho akhera yamewekwa kwenye dini kando aje huyo haya na dini kamili maana yake anasema ni kufuata utaratibu na mafunzo ya bwana mtume kwa baada ya dua eh baada ya dua sunna na sala za sunna utakuwa na mafunzo ya dini na imani heri kubwa itapatikana tusemeni inshallah baada hapo ataanza kumaarifisha Allah Allah ndio anaumba Allah ndio mmiliki Allah ndio anatoa riziki na Sheikh dini inahitaji juhudi na imani dini inahitaji fikra kwa ajili hiyo hapa msikitini pana kundi nani uko tayari huo ni mzunguko wa maisha toka ilipoanza fikra hii watu watoka hawajulikani lini watastafu kwamba sasa basi kwa mtu fanye ah sasa basi kidogo kila siku na utaratibu ndio huu kana kwamba wanaleta ihamu kwamba huu ndio utaratibu wa rasul alayhi salatu wassalam katika kufanya dawa na mtume sallam aliyokoa ile jamii kutoka katika nuru kuleta kutoka kutoka katika dhulumat kuleta katika nuru kwa utaratibu huu sababu mtume alifanikiwa kuliko wao mtume alifanikiwa kuyavunja masanamu yote mtume alifanikiwa kuwatoa watu katika shirki waleta katika tauhid mafanikio yale aliyopata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kaifia kuna wasai bwana mtume alipita alizitumia akafanikiwa sasa wao wanawadhanisha watu kama kwamba ule ndio utaratibu wa rasul alaihi salatu wasallam kwamba mtume kama vile kwa anayatoa makundi kuna masjidi nabawi kuna Quba walikuwa kundi latoka Masjid Nabawi kaa siku tatu hilo limeondoka lenda Kuba kaa nalo Quba kule siku tatu watoka Kuba wanaenda mji mwingine kama kuna msikiti kwa sababu hii misikiti ilikuwepo Masjid Nabawi na Kuba ni misikiti ilikuwepo Muadh alikuwa swali huku Isha aenda swali Isha watu wake Kuba huu utaratibu wa kutoa watu kwenye misikiti na makundi idadi maalumu watakaa hapa siku tatu kuna utaratibu maalum wakitoka hapa na msimu mwingine siku ngapi kuna utaratibu maalum na kuna idadi maalum mmeupata wapi wanakuambia wasail tukuulizeni hadhihi alwasail hizi hizi njia alizijua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwani mtume hakuwa na wasail katika dawa akafanikiwa je zile wasail za bwana mtume na hizi wasail zenu zipi bora Sema kwamba hizi ni njia tu, ni utaratibu. Mtume hakuwa na utaratibu, alifanya daa kivolovolo, ilikuwa kivolovolo, maijua kwamba alikuwa ajifanyia tu Rasul, hakuwa na utaratibu kama alikuwa nao utaratibu wa bwana mtume na utaratibu wa Maulana Elias alianza kundi la matablighi. Upi utaratibu huo Upi ni utaratibu wa mafanikio? Sehemu yoyote walioko matablighi hawajaislamisha tauhidi, wakaivunja shirki sijui kukwenda matablighi wanalingania tauhid ya Allah wanapambana na shirki matablighi wapi mtume alipambana na tauhid ana shirki alilingania watu katika tauhid mtume alimpeleka Musa Madina peke yake akutoa kundi ya rasul kwamba lazima dawa iwe katika kundi dawa inafanyika kwa kadiri ya istitaa kuna kwamba lazima kuwe kundi kundi liandaliwe liwe na utaratibu kuwe na amiri hivi kadha leta ripoti lete kadha huu ni hizbia na bid'a taifia sasa kama hujaelewa hichi kipengele cha fahamu salaf unaweza ukapata shida ah, mbona wanapinga dawa bwana watu wanalingania watu bwana watu walikuwa na swali bwana mtu mtu haswali bwana sasa swali mtu alikuwa na marasta sasa hivi mtu kanywa rasta mtu hawa vipi hawa hizo zote ghayati na mtija haziwezi kusafisha njia sisi kusafisha hizi njia ni njia lazima ziwe sahihi bila ya kutazama tija kama kila mmoja atatazama tija na thamara na ghaya alafu tukasahau njia basi tutahalalisha mengi madamu mtu afanya biashara ya unga asaidia msikiti afanye tu biashara ya unga maadamu kuna mtu atapita njia fulani atakaa na mwanamke vile atakamuoa amesimama barabarani watu wawili au chemba ataka yule aachiwe tu kwa sababu kila njia ambayo itamfikisha mtu katika tija nzuri basi ni halali hakuna kanuni hiyo alghayatu la tubarridhu wasila lengo na matokeo hayahalalishi na kusafisha njia ukielewa hii fahamu salaf kwamba masahaba walifanya da'wa masahaba walitoka pia fi sabilillah ikiwa ni jihadi lakini mfahamu kwamba matablighi aya na hadithi za jihadi wamezileta kwenye kwenye da'wa kwa vile wakitoka wanaona wapo katika jihadi na haya tuliyazungumza nadhani wanafuatilia wanajua sisi tumewazungumza matablighi kwa urefu sana zile aya zote za jihadi na mambo ya vita wanaona zaingia kwenye nini dawa na kwamba kutoka kule anakotoka kumebeba ndani yake khasaisil ghazawat bali wakasema katika janibu fadhila zipo nyingi kule kwenye kutoka ile kutoka kwao kuliko maneno hapo katika vitabu vyao kwa hiyo hii ni mifano tumetaja jihadi wako mahawariji wanaona watoto wapumbavu nakaa tu masomeshana na kadha hivi atakuwa tupigane na nani alafu ataongoza mapigano nani wewe au sisi sisi pia tuna mashehe zetu kwa hiyo jihadi ataongoza nani mashehe wa kisalafi au wataongoza mashehe wa kihawariji wataongoza mashehe wa matablighi wataongoza mashehe wa ansari sunna jihadi itaongozwa na maibadhi jihadi itaongozwa na mashia na nani tuambie sasa tunataka tutoke nani kiongozi shehe wako au shehe wangu sisi tukubali shehe wako nani atatuongoza sasa utaona kwamba kumbe jihadi inahitaji kiongozi waliul amr lazima awe ambaye atawatawalia watu wote kwa madhahibu yao ndio atakiwa atuongoze katika jihadi ni sasa jihadi hiyo nani waliul amri anakuongoza kwa jambo la jihadi limefungwa na waliul amr yeye waliul amri akishindwa kuisimamisha jihadi ataulizwa yeye waliul amr jihadi ya talab mtume anasema al-imamu junna yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi imamu ndio kinga watu watapigana nyuma ya imamu aina al-imamu natolewa na mikoba yako na kwenda Kongo natolewa na mikoba yako asema naenda Somali una jihadi nani anayeongoza jihadi Somali anakutoa hapa mpaka Somali ni nani mtume alikuwa anatoa vikosi na anaipa amiri anampa bendera wewe utatoka na hapa leo umetolewa na nani mpaka Somali kiongozi wako nani anakufisha Somali upanda basi mwenyewe hakuna utaratibu huo kwa utaona fahamu salafu ni kitu muhimu sana ni wajibu wetu kuifahamu dini kwa fahamu sahihi katika kila nyanja jihad dawa mambo ya kutaamal na ulati umur watawala watawala wanapokuwa ni waislamu kuna namna ya kutaamal nao watawala wanapokuwa si waislamu kuna namna ya kutaamal nao uislamu unafundisha kufuata kwa leo tuna fikra mbalimbali waoga hao vibaraka salama ya taifa watumika na Amerika sisi tutumika na Amerika sisi hebu watazamu wanatumwa na Amerika kwenye mbu tu wanapokuwa na malandi cruiser Mla, mradi wa malaria una landi cruiser ngapi jamaa Tanzania masala vitu hangaika hivi sisi alafu tutumika na muamerika yupo bora unasema uongo muamerika yupo anatumia sisi au sisi mbaraka wa serikali mishahara hatuna sisi serikali ipi ya Saudia au hizi zetu watumika na serikali ipi yani basi maneno ya kuongo uongo lakini watu wameshindwa kuifahamu hii kwa ufahamu sahihi ndio haya makundi yanakuwa mengi kwa hiyo sisi ni wajibu wetu kurudi katika fahamu sahihi katika kila jambo hii ilikuwa nasaha kabla ya swala nimeitilia mkazo kwa sababu nasaha muhimu sana na haya yatafahamika kwa sisi kusoma dini kwa jambo la pili mtiririko wangu wa nasaha na wahusia wa kina mama pamoja na wengineo kuisoma dini hakuna option katika kusoma dini aya zimekuja nyingi katika Qur'an فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وتتوتوك وكتفقه أتكديني نسوم ديني نواجب نفرض عين إلي صالي كما كسالي نفرض عين صالة لغاية كنا وسائي زدك فكيشة كتك صالة ni lazima uijue swala swala ina shurut swala ina arkan ina mambo katika swala ukiacha swala yako isihi utayajuaje ni lazima usome kwa kuisoma swala ni wajib ni fardh ai tazama lama dakhala dhalika ar fi al kuna mtu aliingia msikitini wa huwa sahabi akaswali aliposwali akamaliza akaja kwa rasuli akamsalimia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akamrejeshea salamu alafu akamwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli rudi ukasali wewe hujaswali mtume alimtazama anavyoswali sababu swala ina elimu yake sio uswali kwa mazoea huyu alikuwa anaswali lakini ana makosa anayatenda katika swala na kuna watu kwa vile tumezaliwa pwani humu basi tuona kama vile tujue sana mtu swali ah, swala ina mafunzo irji fasalli fa innaka lam tusalli akarudi akaswali alipomaliza akarudi kwa mtume akasalimia tena akajibu salamu rudi kaswali huja swali akaenda tena rudi kaswali huja swali mara ya tatu akawa bwana mtume sallam ma uhsinu ghairaha fa'allimni sijui siwezi patia ma uhsin siwezi kufanya uzuri siwezi kuiswali hii swala vizuri zaidi ya hivi nifundishe naweza kurudisha mara nyingi tumekafundisha kwa swala ina mafunzo elimu ya kujua swala ni wapi kabla dhalika kama tulivyoona alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wale walioamini wasichanganye imani yao na dhulma watu hao ndio wana amni na hao watu ndio kuongoka ili usichanganye imani na shirki ni lazima ujue imani ni hii na shirki ni hii ili usiweze kuchanganya naeleweka vitu gani vinafanana kama hukuvijua unaweza kuvichanganya kwenye vitu vya kidunia haya ni mfano eh maziwa na tunda bado sawa lakini bado waweza tofautisha pengine limeofanana zaidi ambao unahitaji elimu kuvitofautisha unahitaji elimu ujue hichi ni kadha na hichi ni kadha mfano damu ya hedhi na damu ya istihara naam mfano mzuri kabisa mwanamke mwenyewe alishindwa kuijua damu ya hedhi na istihara akaja inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mtume akamwelekeza chukua beseni likalie itazame ile damu inodondoka ikoje kwa unaweza kutofautisha kwa uzito na wepesi kutofautisha kwa harufu lakini kama mtu pia atashindwa atazame masiku anokaa yani mtu anaweza pia akashindwa tazama ada yako mzunguko mwanamke mimi ni siku tatu leo ni siku ya tano chakua hapana hii embu hii kwa hii adangu nimetoka nikuwe siku zangu ni tatu hapana hii itakuwa istihawa kuna wao wakaiandikia dhawabiti ya kuweza kutofautisha kwa inahitaji elimu kuweza kutofautisha kama ambavyo inahitaji imani na shirki kujua ili usichanganye kwa ili ujue hii ni imani na hii ni dhulmu kwa maana shirki inahitaji elimu kwa elimu ni faradhi ile elimu ambayo ni lazima ni wasila kufika katika mambo ya lazima elimu hiyo ni faradhi ain kila mmoja lazima asome na hapa ndio umma ulipoangamia elimu ya dini imepuuziwa yawezekana huu mtaa asilimia tisini na tisa watoto wote wanasoma maskuli na watu wawezekana asilimia thelathini au ishirini tano au kumi na tano ya kila jamii watoto wako university wako diploma wanasoma lakini hatuna jamii ya watu wazima inokwenda madrasa wakashika vitabu wakaisoma dini lakini mtu atahangaika atasoma Kiswahili asoma Kiswahili tu takiwa mtaalamu wa lugha ya Kiswahili ajue kwamba ah bwana kuna hii hii hii ni kiambishi hichi ni kiambishi awali hichi ni kiambishi tamati hiki huu ni mzizi wa neno hichi ni kiunganishi hichi ni kihisishi asome mambo hayo tu lakini huyo haijui sala yake kwa nini nani anatuchezea hapa kwa nini masomo haya ya kidunia watu wanasoma mtu mzima ambaye atafuta degree wengine tutasoma nao ajua huba kwa tutasoma nao kule mtu mzima bado atafuta degree kitu kimetoka watafutani wewe lakini kwa sababu wanaitafuta dunia sasa hii dunia na akhera si akhera ndio bora au watukubali hivyo kwa nini elimu inofungamana na akhera watu wengi vijana hawataki kusoma dini umebakia tuna ile mazoea walokwenda madrasa zamani basi wakamaliza basi lakini jamii kubwa haijui dini mtu hawezi kutofautisha hii ni dawa huu ni mchawi sasa mimi naumwa nimekwenda kwa mganga eh hiyo ndio dawa yaani wewe umeamua hicho kitu ufunge ndio dawa dawa ya maradhi gani au mganga akwambia akaniletee nazi lilodondoka yenyewe hiyo nazi lilodondoka dawa ya nini maradhi gani au maji ya kupwa au maji ya kujaa ya bahari ni dawa ya nini au kaniletee njiwa njiwa ni dawa ya nini au kuku mwekundu zile nyama ndani za fanana za kuku hizi rangi za juu za nini mmeelewa mjaelewa zile nyama ukinyonyoa yule kuku ukimnyonyoa yale magoya zile nyama ndani za fanana hii rangi aliyotaja mganga nyekundu nyeupe nyeusi ni ya nini hiyo ni dawa hiyo hata mimi nina matatizo ndio ndio utatuzi wake huo ni uchawi ni shirki hiyo jamii hii imeshindwa mpaka leo kutofautisha na kama kuna jamii mbaya tuchukulia sisi wenyewe kama kuna jamii inajinasibisha na dini na ina ubaya au ina mambo mengi ya ovu ya jamii zetu za kipande zuri kuna mambo huko ukenda huko bara watu wanazozana dini watu wa bara hawana mambo hayo lakini huku sisi tunalo kwenda sisi tuna ngoma za shetani sio kuna mbaya kukuta ngoma ya shetani sio kuna irindo kukuta ngoma ya shetani mahitaji lugha ya kiume ngoma zani eh kibuki ile kibuki utakikuta Mbeya sio kupita ya Arusha kuta kibuki <laughs> kukuta vibuki vimo humu na ile ni ibada aabudiwa shetani so pale yule asili yake ni mtu alikuwa yule pale anaagua pale ni mganga ndio anazo pale anopunga na yule mwenye shetani maana yake shetani ima ametaka ahuruki kiti wake alomwingia ague yuko pale anakabidhiwa mkoba au anakwenda kupungwa shetani kataka ngoma ili asimsababishie madhara yule bwana kwa bwana mimi ukitaka mtulie nifanyieni ngoma sharti gani haya au shetani ataka apigiwe chelewe au shetani ataka kofi ndio kuna watu wamekaa piga makofi na kusoma kaswida shetani kataka ibada ili aabudiwe shetani ametoka wapi haya kwani haya majini hayakuwasumbua watu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mnajua majini hayakusumbua watu watu walisumbuka pia lakini utaratibu wa kupambana na majini na mashaitani umefundishwa kwenye hii dini waganga wa nini hebu tuambieni wakati wa masahaba nani alikuwa mganga wakati wa masahaba tuambie mganga alikuwa nani katika masahaba emtaje mganga mmoja ama huyu ni mganga alikuwa masahaba wake wa kisahaba wakiumbwa watoto wao kuna sehemu huenda nani sasa mbona leo mashehe wamejifunga ndio waganga na wana vilinge na shida kidogo kumuona shehe hapa na matatizo yao mtu aingia ukiingia pana chungu pale kina ubani mara akuta pana kitambaa chekundu na hii nyekundu nyeupe na nyeusi kwa sababu uchawi umegawanyika sehemu tatu kuna al ahmar wa al abyad wa al aswad uchawi mweupe uchawi mweusi uchawi mwekundu kwa maana rangi ziko tatu hizi jamii imefikia hapa haiwezi kutofautisha imani na shirki wakuta njia ya panda pamevunjwa nazi na ile nazi imeandikwa andikwa huku imepungwa vizuri ikaandikwa na zaafaran ile ni dawa ya nini inakwenda kuvunja njia ya panda maradhi gani yale uchawi jamii hii yetu ndio ina mambo haya kwa sababu ya elimu wakina mama wengine wakimbilia kwa waganga watafuta kuwafunga waume zao ndo atiwala tumesema atiwala tushirku kufri wala ni shirki na mengineyo katika mambo ya shirki yamezagea katika mujtama kwa sababu watu wamekosa elimu tumeelewa kwa ni lazima tusome elimu ya dini huu ni wasia wa kina mama na waliokuwa wamehudhuria kwa ujumla tuweze kutofa